munsi wa kane igenekezo rya cumi n'umunani imyandagarundi baramukije amahoro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira aha mu gisagara cya bujumbura harakoraniye inama y'abaturuka mu bihugu bikoresha n'ibidakoresha ikiyaga tanganyika mu kunguruza abantu n'ibintu ngo ni ukugira ngo bigengwe n'amategeko amwe muri ako karere muravyumva mu ntango z'aya makuru mu gisagara ca muyinga haracibonekeza abana biyererereza mu mabarabara mwishira hamwe rema bibondo ngahe muyinga bati abajejwe intwaro bobanza kuraba igituma abo bana bava mu mihana iwabo imbere yo kubatuza burundu mu mabarabara muri komine muhuta mu ntara ya rumonge abantu batatu bari mu gasho k'igipolisi mu gitaza bagirizwa guturiza marike ndongeye kubaramutsa uguteza imbere urudandazwa no kwiyunguruza hakoreshejwe ikiyaga Tanganyika nivyo abegwa nico gisata ku mugabane wa Afrika bariko baraganira ko mu nama ikoraniye ngahe bujumbura kuva kuri uyu wa kane Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w’ubivuko n'indarayi akavuga ko hazigwa ingene hojaho amategeko amwe agenga ico gisata tumukurikira iyi nama rero ni iyo kugira ngo muri kano karere ibijyanye n'urujya n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu bica mu mazi bigire amategeko amwe abigenga mu bihugu birimo na kano karere byongere birabire hamwe ingene eh, icyo gikorwa icyo gisata cyotezwa imbere kikarangwa n'amategeko mpuzamakungu duhurira ko iyi nama rero ihari ni iyo kurabira hamwe ingene twoteza imbere urujya n'uruza mu kiyaga cya tanganyika mwabonye yuko abajejwe umutekano eh, wo mu mazi eh, mu bihugu byose duhanye imbibe n'ibyo dahanye imbibe bari ngaha mwabonye abajeje umutekano wo muri Zambia abo muri Tanzania abo muri Kenya abo muri Congo abo mu Buganda bose baraha ni ukuvuga yuko mu byo tujya kuvugana ahanini umutekano w'urujya n'uruza mu mazi nicyo kiza ubwa mbere hanyuma mbere turetse n'ibyo n'abajejwe ibintu byo gukinga amasanganya mu biyaga nabo nyine bari ngaha ah, nta leta n'imwe itaraje ishinga n'ingene ibidandazwa biza mu gihugu byonyaruka eh, kandi bigatwara uburyo buke kugira ngo bice binazimbuka rero uko tubizi koko nuko leta y'u Burundi ibyo yabigize intumbero yifuza yuko ibidandazwa byoca mu mazi kugira ngo uburyo bugabanuke hanyuma Eh, n'amarisike abe make maze rero bizoce bituma n'ibidandazwa eh, binagabanura ibiciro Jacques Bigirimana n'umuyobozi mukuru w'ibivuko n'indarayi akaba yari kuri mikro ya Jean de Dieu irakoze ukuzitira no gutegura neza aho inzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika zihurira naco hamwe no gutegura ibibanza imvubu zirishamwo biri mu bikorwa bitegekanijwe mu mugambi wo gutunganya neza inkengera zico kiyaga bivugwa na Joseph Nimfasha uh, yasiguye kuri uyu wakani biri muri uyo mugambi wateguwe n'ubushikiranganje bujeje bidukikije mu ruganda go kuri uyu wakana akavuga ko uwo mugambi uzokwisunga guteza imbere ubutunzi igisata cinge y'ubugenzi no gukingira ibidukikije tubandaniriza aya makuru mu gisata cy'ibidukikije nyene abakozi bajeje gukingira ibidukikije mu ishyamba cimeza rya Rusizi hamwe n'irya kibira badakwiye nimwe mu ntambamye abajeje gukingira ibidukikije bagira mu gukingira iryo shamba abakora ico gikorwa bakabona ko hakwiye kongerezwa abakozi ico mu buyobozi bukuru bujeje gukingira ibidukikije bavuga ko bashikirije babakurira mu kurindira ko haboneka abandi bakozi barikora ku banyagihugu baba ku nkengera z'ivyo bibanza mu gukingira ikibira hamwe n'ishamba rya Rusizi n'inkuru n'inkuru ya Moyize Misago Ishamba chimeza rya Rusizi rifise uburinganire burenga amahegitari ibihumbi bitandatu ricungerewe n'abakozi munani abajejwe igikorwa cyo gucungera iryo shamba bakavuga ko bibagora gucungera neza iryo shamba kuko ari bake Pierre Ntankuriye numwe mu barongoye abajejwe gukingira iryo shamba rya Rusizi mu ntara bubanza ishamba riragutse cyane kugera ku Rusizi uvuye hino usanga ugenda nk'ibirometero bitandatu umanuka kugira ngo uzoshike ku rusizi abakozi bo dusanzwe turi bake uru ruhande turi abakozi umunani ubukene bw'abakozi bacungera amashamba buribonekeza kandi mu ishyamba kimeza rya kibira mu ntara ya kayanza eli bigirimana atwara segiteri gwegura avuga ko bafise abakozi mirongo itatu ariko n'abari bake afatiye ku karere bacungera ikibira cyose ica ku ntara zine intara ya muramvya intara ya bubanza intara ya cibitoke n'intara ya kayanza bazunguruka amahegitari ibihumbi mirongo ine ni bake cyane twasaba ahubwo nka leta ko twongereza abakozi urongoye ibiro bijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya kayanza amenyesha ko icyo kibazo bagishikirije ababakurira Abel Nteziryayo amenyesha ko bafise abakozi mirongo itandatu na bane igitigiri nawe nyene avuga ko ari gito igitigiri c'abajeje gukingira iryo shamba novuga ko kidakwiye kuko ubu tuvugana dufise igitigiri c'abagera ku mirongo itandatu na bane uravye rero uburinganire bw'ishamba cimeza rya kibira twavuga yuko badakwiye ntibakwiye twari dukwiye abandi n'imiburiburi bangana nk'abo iryo kena ry'abakozi bajejwe gukingira amashamba ryashikirijwe ubushiranganji bubijejwe nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibitukikije abivuga Berkimas Satungimana agasigura ko mu kurindira ko abo bakozi baboneka babaye barikora ku banyagihugu baba hafi y'amashamba kugira bafashe kuyakingira ubukene bw'abakozi burahari kandi no kumwaka ku mwaka harabaza barakukuruka hari nabo nabo bakitaba imana umugani ikibazo cyo kubasubiriza nticoroshe e, no bakarura nko ku kandi dufise abakozi mirongo indwi gusa muca mwumva abakozi mirongo indwi mwumva yuko ari igikorwa kitoroshe ishamba chimeza rya kibira rikaba rifise uburinganire burenga amagitari ibihumbi mirongo ine rikabarifise rifise amasegiteri ane ariyo teza musigati mabayi hamwe na gwegura isanganiro inama isumba ingimba harimwo inyama mu nzi wabo uwo mwana yatabarijwe na komite ihurikiyemo bose jeje umutekano imaze kuronka ayo makuru ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu nk'uko amakuru dukura mu kibano no mu ntwaro aho muhuta bivuga Domitire ntunzwe n'Imana musitanteri wa commune muhuta agahanura barongoye kubahiriza kiremwa muntu kuko w'intara ya Karusi ubwo bubiko bukaba bwari bwugaye hari hagiye kurangira imyaka hafi ne budakora nkuko biri mu makete iryo shirahamwe ryanditse ubwo bubiko bwugayiwe n'abarongo intwaro aho mu ntara ya Karusi ku makosa ngo bagiriza warajeje urudandazwa rw'ivyo binyobwa vya Brahudi muri iyo ntara wonawe hariwe Cishahayo Theodosi akaba yahavuye mu nyuma yitura ubutungane nababwiye mu ngingo nkuru nkuru zigiza no makuru abana bayerera mu gisagara ca Muyinga ubu bagendera mu tugwi duto duto bakina ubu ushatse kubegera bamwe muri bo bemeza ko atabundi buzima bashoboye ari naho iyo birukanywe baguma babundabunda aho nyene mu gisagara cha Muyinga muri Rema bibondo ishiramwe riharanira gateka k'abana himuyinga bakamenyesha ko ikibazo nyamukuru kiri mu miryango abo bana bavamwo ari naho abajejwe intwaro bobanza kurabira hamwe hamwe icatumye abana baja mu ibarabara imbere yo kubatuza mu bisagara ni nkuru ya Pierre Claver Barundi ugeze mu gisagara ca muyinga urabona ko urujya n'uruza rw'abana bayerera rusa n'urwagabanutse kuva aho ingingo yo kubirukana ifatiwe nyamara rero ntaho bagiye kuko basigaye batembera mu tugwi duto duto umeze nk'ubegera ngo bavugishe abenshi muri bo baca biruka abemeye kuganira na radiyo isanganiro kuri wa gatatu bavuga ko kuba iwabo bitagishoboka uyu ngo mu gisagara aharondera ubuzima cyo gituma naragarutse nyene ni cya kibazo kiri mu miryango yabo itarahera mu gihe rero bitarahera mu miryango abo bana bazobakomanga baca birukanga ahandi kubwiwe ngo nta mwana n'umwe akwiye kuyerera kuko ngo n'ubutagira ababyeyi aba afise inshuti umwana w'imfubyi arafise se wabo arafise inasengi arafise ababyara bafitaniye imigenderanire iyihe hagati yabo kumbura n'agatima kabi venise ndayiragije agasaba abajejwe intwaro gutorera inyishu ibibazo abo bana bafise mu miryango yabo imbere yo kubirukana mu gisagara cye claver barundi muyinga radiyo y'isanganiro tuve mu ntara ya muyinga mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi tugaruke ngaho mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu baba muri quartier ngagara ya mbere eh, bashima kwibarabara gitwa ryankona ryakozwe ubu rikaba rishashemwo amabuye bita pave mu gifaransa ariko kandi barasaba leta kuraba ukungene bokora n'ayandi mabarabara ameze nabi na cyane cyane ibarabara Bujumbura bubanza urongoye yo quartier yangagara ari wa René nkengurutse agahamagarira abanyagihugu kurifata neza kuko ngo ryakozwe ku neza yabo n'inkuru ya Audrey Akim imana iki gikorwa turacakira neza rwose ni igikorwa cagiye mu ngiro tutabiziga kuko eh, hari ahantu hameze nabi ariko gushika ino saha n'aka kanya turabye ibyagiye mu ngiro ni vyiza cane kuko mu ntango hari hameze nabi ibinogo imvura iguye amazi agatega umushitsi akugendeye ntashike kumuhana ariko ubu uyu arashikaho byoroha eh, turabye ukuntu byari byifashe turashima ibikorwa byabaye twobwira imana bakoze bikaba ari ibintu bikomeye ariko ibijyanye n'iri barabara ryisukamwo riva muri karitsiye yacu rirateye isoni cyane rwose urongo iyo quartier ngagara ya mbere Rene Nkingurutse aremeza ibyabo banyagihugu bavuga akabahamagarira kubungabunga iyo nyubakwa rusange quartier ya mbere iri barabara rutovu na ryankona ryari barabara riteye ubwoba ku mazi yahaca yaseseka sanzara mu ibarabara kuri n'abantu bahaciye bavuga ati ahantu ntihabaho si mu gisagara kuva tucumva uwo mugambi uhaje byaratunezereje cyane hama abenegihugu nabo ko bobungabunga rijya barabara kuko ni nubwo biruko abo banyengagara barasaba leta ko n'ayandi mabarabara yononekaye harimo nk'iryitirirwa general adolphe nshimirimana ko yokogwa arakoze Audrey akimana tuve mu gisagara cya bujumbura tuje mu ntara ya Cibitoke ni mu burengero bw'igihugu h'abanyagihugu bo ku mitumbi irenga 10 yo muri commune Mugwi muri yo ntara ya Cibitoke basaba ko boronswa amazi meza yo kunywa aho ni mu gihe amabombo bahora bavomamwo atamazi arimwo mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko biri biriko biva cyane cyane ku biti by'imikaratusi biguma bikwega ayo mazi buramatari w'intara ya Cibitoke agasaba ko ibyo biti byorandurwa bikorwa kandi ukeneye gutera ibiti yobanza gusaba uruhusha abafundi b'indimo kenshi na henshi menshi rero nibyo bituma n'ibiti by'imikaratusi biguma bikwega ayo mazi cyane cyane ku masoko nk'uko bimenyeshwa mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara cy'ibitoki kandi naho nko ku mitumba ya kivumvu na rwiri ngo byavuye ku mvura ya yabomoye amabombo bahora bavomamwo ubu rero abanyagihugu bakoresha amazi yo mu myonga ngo ari mu inzoka abandi nabo ngo bagakoresha amazi y'inzuzi aho rero bagasaba ko boronswa amazi meza kugira bikingira indwara ujejwe gisata c'amazi muri komine mu murwi araremesha abanyagihugu ko ico kibazo yamaze kugishikiriza amukurira ngo borindira buramatari w'intara c'ibitoki bizuba kareme wewe asaba abanyagihugu bafise ibiti vy'imikaratusi iruhande y'imyonga kuvyicira ngo bitarenze ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka abatazobikora ngo bizokwicirwa ku nguvu kandi barihe n'amafaranga bavyicira aho rero arongera agasaba umuntu wese ashaka gutera igiti c'umukaratusi ko yobanza agasaba uruhusha umufundi w'indimo kugira amwereke aho ashobora kubitera mu cy'ibitoke alexi ndayiragije radiyo y'isanganiro harakenuye alexi ndayiragije akaba ari intungaha hakwisaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro ndangirije ano makuru twabateguriye ariko mbanze ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize Aha gisagara cha Bujumbura harakoraniye inama kuva kuri uyu wa kane ni inama y'abaturuka mu bihugu vya Afrika byegereye eh, bikoresha kandi bidakoresha ikiyaga Tanganyika mu kunguruza abantu n'ibintu ngo ni inama yabaye kugira ngo eh, amategeko agenga uruja n'uruza muri ico kiyaga abe amwe kuri ivyo bihugu vyose murano makuru uh, Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'ivuko n'indarayi akaba yamenyesheje ko ni gisata c'umutekano umutekano muri ico kiyaga navyo nyene biri mu bizokwigwa mu gisagara ca Muyinga naho haracibonekeza abana biyerereza mu mabarabara mwishira hamwe rema bibondahe Muyinga bati abajeje intwaro bo banza kuraba igituma abo bana bava mu miryango imbere yo kubatuza burundu mu mabarabara muri komine muhuta naho mu ntara ya rumonge havugwa abantu batatu bari mu gasho k'igipolisi mu gitaza bagirizwa guturiza amarike umwana yagirizwa azizwa kwiba imfungurwa harimo inyama eh, mu miryango yabo